Fatiha Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.'' Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.''